Chunki aql insonni ilmini boshqaradi, birodarlar. Qaysi bir kishida ilmi ko'p bo'lib, aqli past bo'lsa, u odamni xohlagan ko'chaga borib yurishli mumkin. Ammo aqli ilmiga hokim bo'lib turadigan bo'lsa, aql ziyrakligi bilan u ilmni qayerda ishlatishligini biladi. Misol qilib aytganimizda, biror bir dushmaningiz kambag'allikni sizga maqtaydi. Kambag'allik qiyomat kuni hisob kitobi oson bo'ladi deb sizga tushuntiradi. Lekin bu gap haq. Kambag'al kishi oxiratda hisob kitobi oz bo'ladi, moli dunyosi kam bo'lsa, boshqa bo'lsa. Lekin dushman boylikni sizdan tortib olishlik maqsadida siz shu ilmni ishlatadi. Agar siz zaki bo'lmasangiz, bu ilmni shunday qabul qiladigan bo'lsangiz, dushmaningizga aldanasiz. U o'zi boy bo'lib sizni mustamlaka qilmoqchi bo'ladi. Shuning uchun Zaki bo'lmasa inson ilmni foyda bermaydi. Birovni ilm masalan boylik ham yomon emas. Boylik bir odam boyligi bo'lsa, taqvosi bo'lsa, boylik bilan hamma yaxshiliklarni qila olishligi mumkin. Lekin bu narsani sizga pardalab turadi dushman. Shunga o'xshagan sizga sizni qaraydiki, sizni nihoyatda qattiq urmoqchi bo'lsa, sizni urmoqchi bo'lgan vaqtida ko'p sizni kaltaklagandan keyin siz o'zingizni o'nglab olib unga jur'at qilib uni adab bermoqchi bo'lib turganingizda sizga halimlikdan bir gapirib bersa sabrdan birodar bu kechiruvni ulug'ligini bilasanu birovni afu qilganlikni savobi ko'p u halimlikni savobi ko'p u desa bu narsa to'g'ri ilm haqiqatda lekin u dushman agar siz zakiy bo'lmasangiz haqiqatda afuni kechiruvni nihoyatda savobi ko'p deydida sizni kechirib olganingizdan keyin quvvat to'plab sizni qatl qilishi mumkin zakiy bo'lmagan kishi ozgina bir jamiyatni oilani ham boshqara olmaydi payg'ambarlarning yelkasida tamomiy bashariyatni yuki bo'lgan qiyomatgacha bo'lgan bashariyatni yuki janobi rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yelkalarida bo'lgan bunday zotni fatonat bu kishining zakiylikka shak shubha yo'q Buni tarixdan u kishini siyratlarini o'qilgan, o'qigan kishilar u kishining zakiyligini haddan tashqari bir yuqori bo'lganligini bilishadilar.